badru tavhid studiyasi taqdim etadi Alhamdulillahi Rabbil alamin. Assolatu salatu salamu ala ashrafil anbiya'i va imamil mursalin nabiyyina Muhammadin va ala alihi va sahbihi va Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Bugungi suhbatimizda Ramazondagi mukofotlar haqida gaplashamiz. Ogoh bo'lingki, Ramazon oyida Alloh subhanahu va taolo mu'min bandalarga ko'plagan Alloh taolo ajr mukofotlar va'da qilgan va mana shu ajr mukofotlarda ba'zilarini bugun sanab o'tamiz inshaalloh. Ogoh bo'lingki, Ramazon mu'minlar uchun suyunchidir. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dedi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, sizlarga Ramazon oyi muborakli oy keldi. Alloh uning ro'zasini sizlarga farz qildi. bu oyda jannat darvozalari ochilib, jahannam darvozalari yopilib, shaytonlar zanjirband qilinadi. Bu oyda bir kecha borki, u 1000 oydan ko'ra yaxshiroqdir. Kim u kechaning xayrlaridan mahrum bo'lsa, ya'ni u kechaning yaxshiligidan mahrum qolsa, u ko'p narsadan mahrum qolibdi dedilar. Imom Ahmad va Imom Nasoiy rivoyat qilgan bu hadisni. Va yana ogoh bo'lingki, roza bu Alloh taolo bevosita qabul qiladigan nodir ibodatlardan hisoblanadi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytadiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Alloh subhanahu va taolodan rivoyat qilib aytadiki, ya'ni bu hadis qudsi, Alloh taolo aytadiki, odam farzandi qilgan ro'zadan boshqa barcha amali o'zi uchun bo'ladi. Ro'za esa men uchun va o'zim unga mukofot beraman deydi Alloh subhanahu va taolo. Bu hadis qudsi Imom Ahmad, Imom Muslim va Imom Nasoiylar rivoyat qilgan. Va yana ogoh bo'lingki, Ramazon rozasi gunohlarga kafforatdir. Abu Hurayra radhiyallohu anhu da rivoyat qilingan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, 5 vaqt namoz juma namozi kelgusi jumagacha, Ramazon kelgusi Ramazonga qadar o'rtalarida sodir bo'lgan katta gunohlardan boshqa kichik gunohlar uchun kaforatdir dedilar. Imom Muslimning rivoyati bu hadis. Va yana ogoh bo'lingki, Ramazonning rozasi sababli Alloh subhanahu va taolo rahmatlar yog'diradi. Uboda roziyallohu anhu aytadi: Rasul sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, Alloh rahmatni yog'dirib, xatolarni kechiradi va duolarni ijobat qiladi. Va yana ogoh bo'lingki, rozador mudom ibodatda hisoblanadi. Abu Ali rahimahulloh aytganlari kabiki, rozador modomiki g'ibat qilmas ekan, hatto uxlasa ham ibodatdir dedilar. Abdurrazzoq rivoyati. Va yana ogoh bo'lingki, Ramazondagi ibodatlarga boshqa oylardagi ibodatlarga qaraganda ko'proq savob ajrlar beriladi. Ibrohim Nahai aytadiki, Ramazonning bir kunidagi roza 1000 kunlik ibodatdan, unda aytilgan bir tasbih boshqa oylarda aytilgan 1000 ta tasbihdan, unda o'qilgan bir rakat namoz boshqa oylarda o'qilgan 1000 rakat namozdan ko'ra afzalroqdir dedilar. Yana ogoh bo'lingki, Ramazondagi sadaqa eng afzal sadaqadir. Anas roziyallohu anhu aytadilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga sadaqalarning afzali qaysi deb savol berilganida Ramazondagi sadaqa deb javob berdilar. Imom Termiziy rivoyati. Va yana ogoh bo'lingki, roza gunohlar va jahannam olovidan himoya qiladigan qalqondir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, roza qalqon deganlar. Imom Ahmad, Imom Muslim va Imom Nasoiy rivoyat qilgan. Va yana ogoh bo'ling, roza insonni bardoshli qiladi, unga sabr va matonatni o'rgatadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, Ramazon oyi sabr oyidir. Imom Termiziy rivoyati. Va yana ogoh bo'lingki, ro'zador og'zidagi hid Alloh uchun mushki ambardan ko'ra xushbo'yroqdir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, Muhammadning joni qo'lida bo'lgan zotga qasam ichib aytamanki, ro'zador og'zining hidi qiyomat kunida Alloh huzurida mushki ambardan ko'ra xushbo'yroq bo'ladi. Imom Buxoriy va Imom Abu Dovud rivoyatlari. Makhul rahimahulloh aytadi: jannat ahli bir hidni his etadilarda, Robbimiz jannatga kirganimizdan buyon bu hidni his etamiz va undan shirinrog'ini ko'rmadik jannatda deydilar. Shunda Alloh ularga aytadiki, u rozadorlarning og'zini bo'yidir, hididir deb aytadi. <clears throat> va yana ogoh bo'lingki, rozador Allohning muhabbati va yaxshiligiga ega bo'ladi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadiki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: Alloh taolo bandalarimning menga sevimlirog'i iftorda eng avval vaqtida qilganlaridir dedi. Hmm. Demak Alloh taolaga mana shu iftorda avvalgi vaqtda qilish bilan Allohga suyimli bo'ladi. Demak Alloh taolo suygan amallardan mana shu Ramazon rozasini tutgan odam albatta iftorlik qiladi. Shu bilan demak Alloh taoloni mana bu sevgan amalini qilishlik unda imkoniyati bo'ladi, shu bilan Allohga qurbat hosil qiladi. Yana ogoh bo'lingki, ro'zadorning ikki quvonchi bor. Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytadilarki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: Ro'zadorning ikki quvonchi bor. Birisi iftor oldida, ikkinchisi Robbisiga yo'liqqanida. Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyatlari. Va yana ogoh bo'lingki, ro'zadorning duosi ijobatdir. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Uchta duo rad qilinmaydi. Ro'zadorning og'zini ochishdan avvalgi duosi" dedilar. Shu uchtadan bittasi ro'zador odam demak og'zini ochishdan oldingi qilgan duosi albatta ijobat bo'lar ekan. Mana shu vaqtda birodarlar islom ummatiga duo qilishni esdan chiqarmanglar. Alloh taoladan va nusratlarni ham so'rashingiz va mujohid aka-ukalarga ham duo qilishingiz, nima qilmanglar? Unutmanglar. Abdullah ibn Umar roziyallohu anhu dedi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, har bir rozador bandaning iftori oldida ijobat qilinadigan duosi bordir. U yo shu dunyoda beriladi yoki oxiratga saqlab qo'yiladi, lekin albatta ijobat bo'ladi. Imom Ahmad va Imom Tirmiziy rivoyatlari Va yana, yana navbatdagi Ramazondagi mukofot Ramazondagi umraning savobi hajga barobardir. Ramazonda qilingan umrani demak ajri haj kabi bo'ladi. Anas roziyallohu anhu aytadilarki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Ramazondagi umra hajga barobardir yoki men bilan birga haj qilishga barobardir dedilar. Imom Buxoriy, Imom Muslim rivoyatlari. Va yana navbatdagi Ramazondagi mukofot Qadr kechasi ko'p yaxshiliklar olinadigan kechadir. Qadr kechasi mana shu Ramazon oyining ichidadir. Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytadilar-ki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday dedilar: "Huzuringizga muborakli oy kirib keldi. Uning rozasi sizlarga farz qilindi. U oyda jannat darvozalari ochilib, jahannam darvozalari yopiladi. Shaytonlar kishanlanadi. Unda bir kecha borki, u 1000 oydan ko'ra yaxshiroqdir. Kim u kechaning yaxshiliklaridan mahrum bo'lsa, ko'p yaxshilikdan mahrum bo'libdi" dedilar. Demak, mana shunday ulug' kecha mana shu Ramazon oyida bor. O yana ogoh bo'lingki, roza qiyomat kuni rozador uchun shafaat go'ydir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, roza va Qur'on qiyomat kunida banda uchun shafaat so'raydilar. Roza aytadiki, "Ey Robbim, men uni taom va maylik mayilliklaridan to'sdim, ha, shahvatlardan to'sdim. Men uni haqidagi shafaatimni, ya'ni meni shafaatimni qabul qiling u haqidagi, uni shafaatimga olay" deydi. Qur'on esa aytadiki, men uni tunlari uyqudan to'sdim. Mening u haqidagi shafaatimni qabul qilgin deydi. Shunda Alloh subhanahu va taolo ularga jazo beradi, shundan so'ng ularning shafaatlari qabul qilinadi. Imom Ahmad rivoyati. Va yana ogoh bo'lingki, ro'zadorning gunohlari Ramazon oyini oxirgi kechasida kechiriladi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dedi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, Ramazon oyida ummatimga boshqa ummatlarga berilmagan 5 ta xislat berildi. Birinchisi, ro'zador og'zini hidi Alloh huzurida mushdan ham xushbo'yroqdir. Ikkinchisi, farishtalar ro'zador uchun iftor paytiga qadar Allohdan mag'firat so'raydilar. Uchinchisi, Alloh taolo jannatini bezaydi va u jannatga aytadiki, solih bandalarining ustilaridagi qiyinchilik va aziyatlarni tashlab seni huzuringa kelishlariga oz qoldi dedi. Va yana 4-tinchisi, bu oyda jinlar zanjirbat qilinadi-da, boshqa oylarda qilgan ishlari, vasvasalarini qila olmaydilar. Ya'ni oldingidan qilsa qila olishmaydi. Va 5 inchisi u Ramazonning oxirgi kechasida rozadorning gunohlari kechiriladi. Shuni sahobalar aytdilarki, "Yo Rasululloh, u kecha Qadr kechasimi?" deb so'radilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, "Yo'q, lekin mardikor ishini ado etganidan so'ng savobi to'la qilib beriladi" dedilar. <laughs> Mardikorga o'xshatdilar. Ya'ni ishini tugatgandan keyin Ramazon demak oxirgi kechasida uning gunohlari kechirilar ekan. Alloh subhanahu va taolo bizga mana shu yilgi Ramazon oyini ham oxirigacha yetkazishligini va Ramazon rozalarini Alloh va Rasul aytgandaqa chiroylik ado qilishligimizni Alloh nasib qilsin va Ramazon oxirgi kechasida Alloh taolam mana shu gunohlarimizni hamma gunohlarimiz kechirishini Alloh nasib qilsin. Va yana ogoh bo'lingki, navbatdagi Ramazon rozasining fazilati roza bandaning jannatga kirishiga sababdir. Bir kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzuriga kelib, "Meni jannatga olib kiradigan amalga buyuring" dedi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Roza tut. Chunki uni unga tengi yo'qdir, unga teng keladi amal yo'qdir dedilar. U odam ikkinchi marta Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurlariga borib avvalgi savollarni qaytardi. Yana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam unga aytdilarki, roza tutgin deb javob berdilar. Imom Ahmad, Imom Nasoiy va Imom Hokim rivoyatlari. Va yana ogoh bo'lingki, roza bandaning jahannamdan uzoq bo'lishiga sabab bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, Alloh jahannamni Alloh yo'lida bir kun roza tutgan bandani yuzidan 70 yillik masofaga uzoq qiladi. Hmm. Mashalloh. Imom Abu Dovuddan boshqa barcha ishonchli muhaddislar rivoyat qildilar. Va navbatda degi fazilati ogoh bo'lingki, ro'zadorlar jannatga rayyon darvozasidan kiradilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, jannatning rayyon nomli darvozasi bor, qiyomat kuni ro'zadorlar qayerda deyiladi va ular kirganlardan so'ng bu darvoza yopiladi. Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyatlari. Va yana ogoh bo'lingki, ro'zador siddiqlar va shahidlar bilan birga bo'ladi. Amr ibn Murra roziyallohu anhu dedi. Bir odam Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzuriga kelib, menga aytsangiz, men Allohdan boshqa iloh yo'q va sizni Allohning elchisi ekaningizni guvohlik bersam, 5 vaqt namozni o'qisam, Ramazon rozasini tutib kechalari ibodat bilan bedor bo'lsam, men kimlar bilan birga bo'laman? Shuni menga xabarni bersiz dedi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, siddiqlar va shahidlar bilan birga bo'l, ulardan bittasi bo'lasan dedi. Ibn Huzayma va Ibn Hibbon rivoyatlari. Yana ogoh bo'lingki, Ro'zadorlar uchun arshning ostida dasturxon yoziladi. Anas roziyallohu anhu dedi: Ro'zadorning og'zidan mushk ufuradi va ular uchun arshning ostiga dasturxon yoziladi. Ro'zadorlar odamlar qiyomatgohda hisob berar ekanlar, ziyofatda bo'ladilar ular. Allohning ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan va insonning hayoliga kelmagan dasturxoni bor. Uning atrofida ro'zadorlargina o'tiradi. Xo'p, yana ogoh bo'lingki, Ro'zadorlar jannat mevalari va sharoblardan ichadilar. Ali roziyallohu anhu aytadi: Alloh yeb ichishlariga ro'za monelik qilgan odamlarga jannat mevalaridan yedirib, sharoblaridan ichiradi. Imom Bayhaqi rivoyati. Yoqub ibn Yusuf aytadi: Bizga yetib kelgan xabarlarga ko'ra, Alloh taolo qiyomat kuni o'zini do'stlariga qarab, "Hoy do'stlarim, men sizlarga dunyo hayotida ekaningizda boqar edim. Sizlarni lablaringiz chanqoqdan qaqaragan, ko'zlaringiz chuqurlashgan va qorinlaringiz kishaygan edi. Bugun sizlarga bugun endi sizlarga ne'matlaringiz shunday sizlarga ne'matlarim to'kib sochim bo'ladiki, bas o'rtangizda kosalarni aylantiring va o'tmishda qoldirganingiz narsalarni quvonch bilan yeb ichingiz endi deb aytiladi. Ibn Rajab Vasoifu Ramazonda keltirgan buni. Va yana ogoh bo'lingki, rozador xurga uylanadi. Imom Hasan aytadi: Allohning do'sti jannatda asal daryosi labida hur bilan birga yonboshlab, hur unga kosani uzatar ekan shunday dedi. Hur aytar ekan, Alloh sizga uzun va o'ta issiq yoz kunida qaradi. Siz o'ta chanqagan edingiz. Alloh sizni farishtalarga maqtadi va aytdiki, bandamga qaranglar, u xotini, shahvati, taomi va sharobini men uchun va meni huzurimdagi narsalarga rag'bat qilib tark etdi. Men uni kechirganimga sizlar ham guvoh bo'linglar dedi. Va sizni kechirdi Alloh taolo va menga sizni uylab qo'ydi deb aytadi, deyapti. Demak, roza uchun Alloh taolo xurlarga ham uylar ekan. Ibn Rajab Vasoif Ramazonda keltiradi. Yana ogoh bo'lingki, rozadorga jannatda g'aroyib uy beriladi. Ali roziyallohu anhu aytadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: "Jannatda tashqari tarafidan ichi, ich tarafidan tashqarisi ko'rinadigan xonalar bor" dedilar. Sahobalar: "U xonalar kimlar uchun yo Rasululloh?" dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytlarki, so'zini shirin qilgan, taom yedirgan, davomiy roza tutgan va tunlari odamlar uyquda bo'lganlarida namoz o'qigan kimsalar uchun dedilar. Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz, uni oilasi, sahobalari va unga qiyomat kuniga qadar yaxshilik bilan ergashgan kishilarga salovat va salomlar yo'llasin. www.sodiqlar.info